TJ King Lokeleman Kesey zvon Lokeleman Lokeleman Kesey zvon Lokeleman Kesey zvon Lokeleman Kesey zvon Louk lèman Kè si tron Si tron, kè nou kwa wè yon soare Si tron, kè nou kwa wè tout kote Si tron, yon kwa mènen ban dan fèt Banan toyola, yon banan kanan fal Lè fèm lan, kè mi tè lè chletè Opli seksi, yon pli wat apon bi Apo yon kade, kè si noum ki pa bon Bèdi mè pouji, yon kè ni nou gade si tron Louk lèman Kè si tron Louk lèman Mè di mwa kè si tron Louk lèman Après les pastèques, y'a des les deux pommes. Pour votre santé, moi j'ai fouille fouiller légumes. Mon les ciné, y'a qu'à exagérer. Avant mettre y'a l'air, gardez qui ça qui m'a Quand les nous qui gardez, y'a que les cœurs de tomato. Et pourtant c'est vous-même, garder, nous le citron. que nous veillons les gentlemen Et qui devant ça, y'a nous fait une promenade Fini promener, qui m'a devant limonade Mais c'est comme ça, y'a qu'à tomber, y'a couillonnade Après y'a qu'à dit, les hommes sont ceci, les hommes sont cela Ce sont des connards, ce sont des salauds Ce sont tous des chiens, ils respectent rien Ce sont tous les mêmes mais yo pa à Qu'avant tout ça yo mette le Et de limonade donc citron. Après ça, Après ça Ben mi c'est demare Lo klemon il sitron Lo klemon Di mwa ke sitron Lo klemon Ke sitron Citron, on yo ka tout qu'est-ce Nou ka fwen tout kote Ya man, what's up, dalame mi se blekast Toujou on le wote, di le on nou What's up, mi deye chak de le Ou tene yon virgite, ek sou pa konpon Ni pa la pen kritike Cheche kousab, sa yon ka deyo Siv, ni se yon te gade yon ka Ou fon se la fam Moun si deye genman pa a rispek Mala dan, an <laughs> yon men fwen mtelman Les eh ben, c'est respect la femme, surtout que maman, moi-même c'est en femme. Et justement, c'est pour ça radio. Oh. Look, look, look lemon. quest it's qu'ils Look lemon. Dis-moi quest it's qu'ils Look lemon. quest it's qu'ils font? on. font, que nous rappelons de tous côtés. Look lemon. quest it's qu'ils Look lemon. Dis-moi quest it's qu'ils Look lemon. quest it's qu'ils font? on. font, que nous rappelons de tous côtés. Eh, Aidez-moi ah, ça, les castés. I really get back to from pays qui respecté respect koyo. Show l'Afrique. <laughs> DJ Mike D, what's up? DJ King, what's up aussi? Big up, Sadek, l'homme Sam, Teblika, la famille Gangfa, Adios Ablikasti, et puis aussi les frères La Yvette. <laughs>